ќе преминеме кон нашата тема за вечерва, која што се заснова на Јован 9 глава. Евангелие по Јован 9 глава. Па ќе почнеме од почеток. Значи Јован 9 од првиот стих. И кога заминуваше, значи, станува збор за Исус, виде човек слепо драгање И неговите ученици го прашаа, Рави, кој изгрешил? Тој или неговите родители? Та се родил слеп. Постоело верување кај евреите, а истото верување го делеле и апостолите, неговите ученици, значи, за жал, дека секој хендикеп, било каква болест е всушност казна од Бога поради тоа што сте грешник. И замислите само како, каков живот имале тие луѓе. Каков живот, има, живот имале во обштеството. Како се гледало на нив во црквата, тогашната синагога. Значи, биле тотално маргинализирани, тринати на страна, озборувани, што ли, каков, каков, каков ли све срам не, не, не трпеле. Ево и човек се родил слеп. Истиот тој морал да помена низ тие маки. Кај евреите било распространето верувањето дека гревот се казнува во овој живот. Секоја неволја била сметана како казна за некое злодело, кој што го направил самиот страдалник или неговите родители. Вистина дека сите страдања произлегуваат од престапот на Божиот закон. Тоа е вистина. Но, таа вистина е извртена. Сатаната, зачетникот на гревот и на сите негови последици, ги наведува луѓето да гледаат на болеста и смртта, како тие да доаѓаат од Бога. Како казна, која самоволно се нанесува поради гревот. Зато оној што го снашла некоја тешка болест или несреќа, морал да го носи уште и тој додатен товар, дека го сметаат како голем грешник. Замислете, токму ова ќе го подготви патот да Исус, на, значи, на евреите да биде Исус отврлен од нивна страна. Дали се цекавате на оние стихови во, е да отвориме за кратко, можете да држите прст овде, во Исаја 53 глава, она позната месијанска глава, Исаја 53 глава и ги читаме оние, еве, трети, четврти стих. Беше презрен, отфрлен од луѓето. Че ова е глава, која што целата комплетно зборува за Месијата, за Исуса, беше презрен, значи, отфрлен од луѓето. Човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстрануваше лицето. Беше презрен и за ништо го сметав. Внимавате четвртиот стих.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 И Бог сакал овде да ги поучи, сите, клучувајќи ги неговите ученици, се разбира. И иста, слична, односно Елен Вајд вели овде историјата за Јов покажала дека страдање да ги нанесува сатаната, а не онака како што верувале, дека тие се од Бога, но Бог ги преиначува според своите планови кон милост. Како што е, знаеме, Многу јасно е запишено за случајот за Јосиф. Меѓутоа, израелците не ја разврле таа поука. Отфрлајќи го Христа, евреите ја направиле истата онаа грешка, заради која Бог ги укорил и пријателите на Јов. Секавате, оние тројца пријатели на Јов, како го утешиле под наводници Јов. Кој што исто така цело време држеле демагогии на Јов дека тоа што го снао е како резултат на неговите гревови, затоа што тоа е многу грешен. И што вели Иисус во третиот стих? Не сгрешил ни тој, нито неговите родители, туку за да се пројават Божите дела врз него. Ова е еден голем охрабрителен стих, кој што често пати може би треба да го читаме и да се навракеме на него, во ситуација кога наистина минуваме низ некои неволи. И не наоѓаат чудни работи, необјасними работи. Може би Бог сака да се прослави преку нашиот живот. И затоа поминуваме низ тоа нешто. И вели, ние треба да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, вели Исус ги насочува не кон тоа Значи, не е наше, сака да каже, да кажеме зошто се родил слеп, дали поради неговите гревови, дали поради гревовите на неговите родители, туку еве што е наше, доека сум во светот, светлина сум во светот, штом го рече тоа, се извинувам, ние треба, четвртиот стих, да ги извршуваме делата на оној кој ме прати, доека е ден, ја ноќ кога никој не може да работи. Сака да каже, на тие такви страдалници посебно сме им потребни. И треба да им пружиме нега и грижа, а не да ги осудуваме и да полемизираме околу тоа зошто се во таква една состава. И вели понатомо јасно светлина на светот. И што го рече тоа, плукна на земјата, направи кал со плунката и со неа ги намачка неговите очи. И му рече, оди изми се во бањата Силуам, што значи пратен. Тој отиде, се изми и дојде прогледан. Што гледаме кај овој слеп човек од радење? Дали тој може би се прашувал каква е се ова магија? Кал, со кал на очите и ќе прогледам. Не. Едноставно покажал силна вера, тоа што му го кажале, тој го направил и прогледал. И сега веќе се случува на најинтересното понатаму. Осмиот стих. Соседите и оние кои го гледаа порано, кои што многу добро го знаат, соседите најдобро ве познаваат од било кој друг го знаат, значи како просјак, немал друг начин како да се одржи во живот, затоа што, како што кажавме, бил целосно тргнат на страна во значи, најзапоставените класи на обштеството и морал да проси човекот. И овие соседи велеа, зар не е овој кој седеше и просеше? Едни велеа, тој е, други велеа, не е, а личи на него. А тој пак велеше јасно, Интересно. Точно е дека слепиот човек прави поинакви движења, па и поинаков, а, поинаков лик има слепиот од оној кој што гледа. Знаете, дека човек ќе прогледа сепак поинаков и движењата му се секако многу поинакви од да е слеп. Меѓутоа, Зарем толку многу се изменил, за да не може да го познаат соседите? Интересно е, како што кажав, Еврин, црквата немала никаков интерес за ваков човек и за таквите како него. Напротив, бил осуден дека е грешник, дека е казнет од Бога и се чувствувал и отврлен и од црквата. Со самото тоа што бил слеп, веќе се сметал како отпадник. Тој многу добро знаел што значи да бидеш на најниското обштествено ниво. Знаел што значи да бидеш отврлен и да живееш како никој ништо. Знаел што значи да се сретне со лидерите и со луѓето без да слушне никаков добар или охрабрителен збор замислите си, доаѓа во црква, никој не го ферма. И браќа, и сестри, поготово па проповедниците. Тој е грешник. Понекојаш чувствувал како да не го признаваат ниту за жив. Можел да го почувствува дискриминаторскиот однос кон него, кога богатите ќе му фрле по некоја паричка, кога всушност знаел дека би можеле многу повеќе да сторат тоа. Знаете, тој просек и ќе поминеле и по некој динар. Во своето срце знаел дека често пати му давале милостиња за да се пофалат дека тој ден направиле добро дело. Добро знаел дека неговиот обстанок зависел буквално на вештачки начин. Но сега кога бил ослободен од товарот на вината, на сите тие притисоци, знаете, сега веќе гледа, сега е сосема поинаква ситуацијата. Бил слободен да живее нормален живот, неговата радост не знаела за граници, денеска зборуваме за радост. Меѓутоа, немало кој да ја сподели радоста со него, иако тој такво нешто очекувал. Прво неговите соседи, место да се радуваат на таа гледка што го гледаат а, значи, нормален, Тие се препираат помеѓу себе, аве, он ли е, не ли е? Неговите соседи биле ладни спрема него и поставувале чудни и осудувачки прашања. Тие добро знаеле кој е тој. И однедаде се конфронтирале со своето собствено неверие. Дали да го прифатат чудото како од Бога или не, тоа е клучното прашање. Дали оној кој што му помогнал на слепиот да прогледа е од Бога или не е? Ако Исус не е од Бога, тоа што не може да направи такво нешто. Што и подосна ќе го видиме во негов, негова, при неговата средба со челниците, со раководството на црквата, со фарисеите. И веројатно можеме тука да кажеме и дека Много е можно дека фарисеите, и те така како е можно, веќе расшириле толку многу гласишта, гласини меѓу народот за Исуса и за неговата секта, да кажам, под наводници. Мала група. Само за да избегнат понатамошно, значи, понатамошен интерес на луѓе кон таа група, кон самиот Исус, и за да не бидат според нив заведени од Исуса. И тој им одговара овде во 11 стих, што се случило и како се случило, иеко и одговорил дека и не знае кој е тој кој што му помогнал да прогледа, затоа што се уште тој со своји очи не го видел Исуса до тој момент. Секавате, отишел до бањата, го послушал Исуса со вера го направил, значи, точно она што Исус му го кажал. И видите, ова, ова може да не получи на а, фактот дека ако точно постапуваме како Бог не дал инструкции, тогаш секако дека ќе има подобрување во нашиот живот и сето тоа ќе води кон добро во нашиот живот. Го сторил тоа со вера и <laughs> воопшто очи не му вишел на Исуса после тоа. И вели, не знам кој ми ги кој ми го даде а, значи, видот, тоа гледам. И им објаснил како дошло до тоа. И сега што се случило 13 стих? Веројатно соседите, луѓето, го одведоа некогашниот слепец, 13 стих, при фарисеите. Зошто има секојаш луѓе кои што не сакаат да се замараат, а велат ќе ме носиме кај водачите, тие са авторитет, тие ќе решат, тие ќе кажат што е и како е. Знаете ли дека токму поради ваквите ставови на евреите, тие всушност си го распнали Исуса. А да се праша авторитетот е многу лесно. Нема потреба тоа да проучавате Библија, шикевија Библијата. Нема потреба да го прашате духот на пророштото. Нема потреба да имате дар на распознавање, нема потреба да имате, значи да ги испитувате духовите, дали се од Бога, како што вели самото писмо. Значи, се што ви преостанува е да отидете да го прашате авторитетот и тој ќе ви каже што е и како е и ви ќе речете амин. Тоа е многу лесно. А денеска ги има толку многу такви. А ли сваќаме дека во таква една ситуација се подпираме на луѓе за кои што сметаме дека имаат кредибилитет и поради тоа ние едноставно <laughs> не дозволуваме на Бога да да ни помогне во нашиот духовен раст. Ние ние закржловуваме сушност. Или може би премногу сме зафатени, па не е тоа наша работа. Зато што ќе видиме дека Тие се зафатиле со некое тешко телошко прашање. Имаме случај на човек кој што прогледал, <clears throat> има, имаат необорлив доказ пред себе, а ти расправаат околу телошко прашање. Тој што ти го дал видот е грешни, како може да, да, да го направи тоа нешто? И се се расправаат, еве да читаме, Беше сабота кога Исус го е, направи кал и му ги отвори очите. значи, еве, сега проблемот е саботата, Како може, ако е од Бога, не би го сторил тоа во сабота. 15 стих, тојаш пак го прашаа и фарисеите, како прогледал? Тој им рече, ми стави кал на очите се, измив и гледам. Тојаш некој од фарисеите рекоа, овој човек не е од Бога, не ја празнува саботата. А други пак велеа, како може грешен човек да прави такви чуда? Се судриле еден со друг, едни со други, сушност. Едни велат, нема шанси да е од Бога, затоа што ја прекршил саботата. А другите велат, како може воопшто, не во сабота, во било кој друг ден, да направи некој такво нешто ако е грешник. <clears throat> И, плашејки се да не отиде ова предалеку, ќе решат, па дај да го прашаме ние него, па онда ни каже. Кој е тој и каков е тој човек, што му го прогледал, значи, му помогнал да гледа. И настана раздор меѓу нив, 17 стих. Тојаш пак му рекла на слепиот, што велиш ти за оној кој ти ги отвори очите? Ни едно, ни две. Пророк е. Од Бога е. Целото прашање, значи, централното прашање во оваа сторија е дали Исус е од Бога или не е? Дали е син Божи или не е? А фарисеите ги користат сите можности за да го негираат Христа. но не се задоволуваат со ваквиот негов одговор. Што се случува во 18 стих? Но јудејците не поверуваа дека бил слеп и дека прогледал. Сега се викаат, може би Исус, ќе го сметале за лажго и онак, лажен пророк, кој што манипулира со народните маси, може би Исус и направил замена. Ни довел сега некој друг човек кој што воопшто не ни бил слеп. Ајде ние да провериме во матична служба, немало тоа што матична служба, тоа ги повикале неговите родители. Тие ќе кажат. <laughs> Кој е и што е? 19 стих, односно 18. Јудејци не поверува дека бил слеп и дека прогледал, доека не ги повикаат родителите на оној кој прогледал и ги праша. Велејки, Дали е овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега? Две прашања. Неговите родители одговорија, знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп. А како гледа сега не знаеме. Прашање е колку искрен е овој одговор, дали тие како родители не разбрале, не слушнале од кого и како се случило ова да нивниот син прогледа. Не знаеме или кој му ја отвори очите, ние не знаеме. И сега, што велат, прашите го него, тој е голем, возрасен, самиот некој зборува за себе си. Зошто бил нивниот одговор ваков? Што вели следниот стих? Ова го рекоа неговите родители, зашто се боја од јудејците, бидејќи јудејците се беа согласили да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос. Дали ние, вие може би познавате денеска некој <laughs> што размислува на ваков начин? Знаете ли каква страшна работа било во тоа време да ве исклучат од црква? Готово. Ви сте изгубени. Нема спасение за вас. И родителите негови, кои што исто така биле таму негде на крај, вопшто не ги третирале како луѓе, затоа што овој бил слеп, веројатно или поради своите гревови, или поради нивите гревови, и така тешко живееле, и така тешко ги поминувале деновите и во цркви било каде, меѓутоа сепак, за да не ги снајде уште потешко, а најтешкото било да ги изврлат од синагогата, тоа значи крај и нема спасение повеќе, тие Ќе префрла топката всушност <clears throat> на другата страна, ќе ние не знаеме, Прашите си го него. Има денеска луѓе кои што место да ја кажат вистината, положен им е нивниот личен живот. Отколку Бог и неговото дело. Наместо да стојат цврсто во одбрана на принципите, Тие се прилагодуваат со сите компромиси кои навлеле во црквата, за да не паднат под ничи сомнеш. Малкумина гледаат како црквите, училиштата и институциите прават нешта кои што се забраните од Бога или се спротив на неговата волја. Секојаш се неутрални во било какви а, судери, велат теолозите нека го решат проблемот. Омилени им се на своите пастори и старешени. Тие таквите секојаш им се омилени, најомилени на своите пастори. Секој има добро мислење за нив, бидејќи тие толку многу ја поддржуваат црквата под наводници. Па сепак, таквата нивна неутралност Господ ја осудува. А за сметка на таквите, како на елеве родителите на овој слеп, Другите, оние кои што се секојаш малкумене, кои што имаат храброст да укажат на гревовите, на компромисите и чекорите што ги прави црквата во кон компромис, оние кои што разликува, ризикувајки си го угледот, го нарекуваат гревот со неговото вистинско име, оние што живеат во хармонија со Божите совети и упати, и чиј глас со загриженост се крева, секојаш кога во црквата се внесуваат погрешни учења, тие се критикувани, напаѓени, им се забранува секаков настап. Тие чувствуваат искрена жалост за гревовите во Божиот народ и се обидуваат да ги спречат истите, но се соочуваат со обвинувања дека се негативни, дека предизвикуваат проблеми и дека не ја подржуваат црквата. И тие се маргинализирани од своите собствени браќа, кои ги озборуваат од задгрб, не се повикуваат на одбори или пак било какви црковни состаноци, бидеќи таквите едноставно не се вклопуваат во шемата на компромисите. Но сепак, токму тие таквите се почитувани од Господа. Скјавате на овој цитат. Најголемата потреба на светот, би кажал и на црквата, се потребато, е потребата од луѓе, луѓе кои што не можат ниту да се купат, ниту да се продадат. Луѓе кои во длабочината на својата душа се правени и честни луѓе кои не се плашат да го наречат гревот со неговото вистинско име, луѓе чие што совест е верна на должноста, како што магнетната игла му е верна на полот, луѓе кои ќе стојат на страната на праведноста, па дури и небесата да се срушат. Такви не биле родителите на овој слеп. Веќе не е слеп, всушност. Се плашеле. Од кого всушност треба да се плашиме? Знаете, обично се вели дека ако немате страф од Господа, тоа ќе имате страф од било што друго. Ама, <laughs> ако имате страф од Господа, тоа што да имате страф од ништо друго. Пословици 9.10 Пословици 9.10 Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Еве, од кого треба да имаме страв? Знаете, на крајот на времето на милоста и односно при оние последни случувања од историјата на оваа планета сите ќе бидеме ставени на испит. Дали ќе стоиме цврсто, дали ќе подигнеме глас во одбрана на вистината или пак ќе ги свиткаме своите колена пред кипот. Ако имаме страв од луѓето, ќе го направиме ова второто. Ке се поклониме на кипот, меѓутоа ако имаме страф од Господа, немаме да имаме страф од ништо друго. А дури и животите да ги изгубиме. И откако родителите вака одговориле, повторно го повикуваат слепиот и му велат, сега отворено му велат, прослави го Господа, ние знаеме дека тој човек е грешник. А тој им одговори, овој прекрасен стих, не за джабе ставени во она може би една од најубавите, најпознатите песни Amazing Grace. Дали е грешник, не знам. Едно знам, дека бев слеп и ја гледам. Па вие сте теолозите, вие, вие треба да ми кажете грешник ли е, не ли е. Ја, јас сум простичок, ја не сум имал прилика да читам и книги, сум бил хиндикепиран, Што сум слушнал, што сум разбрал, тоа знам, но јас едно знам, јас знам дека бев слеп сега гледам. Личното искуство е најако сведочење, најак доказ. А вие сте теолози, па вие кажете ми. И сега повторно го прашуваат, повторно досадни се, значи на вистина, како ти ги отвори очите? Им одговори 27 стих, веќе ви реков и не чувте ли? Што сакате? да чуете повторно, да не сакате и вие да станете ученици. Веќе почнува да се подбива отворено со нив, затоа што па и за подбивање се вакви луѓе, за ништо друго. Тој бил слеп прогледал, а овие се поголеми слепци од него. Насловот на оваа тема не ја спомнав, меѓутоа се вика слепило. Кој е слепиот во оваа глава? Апостолите гледале? Учениците? Не. То ти погрешно свакеле, свакеле како и целиот народ тогаш, дека слепиот е слеп роден заради неговите гревови или пак заради гревовите неговите родители. Што не било вистина? Да не гледале неговите соседи. И тие биле слепи. Слепи од скептицизам. Да не гледале фарисеите, раководството на црквата. Тие биле слепи од својата религија од својот систем на верување. Можете да биете вие во член на некоја деноминација, а всушност да сте слепи току поради системот на вашето верување. Како што мнозина, знаете, зашто јас има, го имате сигурно истото искуство како и јас, многу полесно да му поседочите некој православен, така наречен православен, значи не на некои оние кои што може вете малку повеќе читнале се разбираат, отколку на некој кој што е веќе во некоја друга протестантска заедница. Зато што тој е веќе во тој систем, во, тој, во, таа, во таа шема на верување, и одете вие докажете му, одете вие отворете му ги очите за било која вистина. Много е тешко. <clears throat> Или пак родителите. Родителите биле заслепени од стравот за да не бидат исклучени. Сушност, ке дојдеме до заклучок дека сите се слепи во оваа глава. Единствениот кој што гледа, зборувам за духовно, па и физички прогледал, е слепиот, некогашниот слепец. Исус му дал и физичк, физичка, значи светлина, односно, односно, по, а, да гледа физички, тој и духовно да прогледа. Откако си поиграл малку со нив, тие вели го укорија и рекоа, ти си негов ученик, а ние сме севи ученици. Не, не мешајте, не, не ставај со него, воопшто ние сме севи ученици. <clears throat> Како да Исус и Мојси се посебни школи, <laughs> имат посебна вистина, различна вистина. Ние знаеме дека Бог му говорил на Мојсија, а од каде е овој, не знаеме. И сега, човекот им одговори рече, е тоа е чудното. Вие теолозите, вие кои што сте учеле во рабинските школи, вие кои што тврдите дека се знаете, вие не знаете, не ви е јасно како можеше овој таквиот да ми ги отвори мене очите. Тоа е чудното што вие не знаете од каде е, а ги отвори моите очи. Знаеме дека Бог, и сега му, тој им кажува она, она што и го знаел, значи го знаели и останатите, знаеме дека Бог не слуша грешници. Туку ако некој е богобојазлив и ја врши неговата волја, него го слуша. Откако е веков не се чуло некој да отворил очи на слепороден. А вие се <laughs> полемизирате тешките овски прашања, дека не е Ова е некој нов, со некоја нова наука, некој верец, веројатно. Проповеда нова наука, не е со Мојсија. А тој мене ми ги отвори очите. Ако тој не беше од Бога, не би можел да направи ништо. И немале веќе каде. Кога сите аргументи ќе пропаднат, му велат ти сиот си роден во гревови и ти нас ке не учиш. И го истераа надвор. Го истераа од синагогата. Дека ова сторија е навистина охрабрителна пред се за една група како нас овде, е тоа што Исус внимателно следи кој ќе биде тргнат, кој ќе биде запоставен, кој ќе биде истеран од некаде. Затоа што следниот стих вели Исус чу, веднаш следниот стих вели Исус чу дека го истерале надвор, го најде, значи се труди да те побара, да те најде, каде и да си отфрлен од обшеството, отфрлен од црквата, од својата заедница, од своите браки и сестри. Ќе те најде и, како што му вели на него, ќе ти рече, веруваш ли ти во Синот Божи? Тоа е клучното прашање. Се друго е неважно. Тој одговори рече, а кој е тој господине за да верувам во него? Исус му рече, си го видел, кој зборува со тебе, тој е. Ова е за прв пат, значи, слепиот, поранешниот слепец, го гледа Исус со своји очи. И уште еднаш фасцинира со неговата вера. Верувам, Господи, и му се поклони. Знаеме што значи ова. Три месеци проучуваме полука за богослужение. Верувам и му се поклони. Што сака да каже Исус ова? Забележете дека Исус ја прифаќа службата на човекот кој што току бил исфрлен од црква. Никојаш не дозволувате некој да ви каже дека поради тоа што сте исклучени или изфрлени од црквата поради Христа и вистината, дека со тоа сте всушност изгубени. Ева го случајот пред нас. Напротив, сите други се слепци во оваа глава. Дури учениците Христови. И тие требало да научат убава лекција од целата оваа случка единствениот кој што гледа е оној кој што бил исфрлен надвор. Меѓутоа не е исфрлен од Христа. Не е отфрлен од Христа. Напротив, тој веднаш се потрудил да го побара, го нашол и го примил во своето стадо. И што вели на крајот? Исус во 39 стих Тојаш Исус рече, јас дојдов на овој свет за суд, да прогледаат кои не гледаат и да ослепат кои што гледаат, кои што мислат дека гледаат, се прават дека гледаат, мислат дека се знаат. Некој од фарисеите кои беа со него го чуја тоа и му рекоа, да не сме и ние слепи. Ова е прашање за секој од нас. Да не сме и ние слепи. Да не сме и ние слепи поради погрешно расудување, погрешно гледање на нештата, да не сме и ние слепи ради скептицизам, да не сме и ние слепи од религиозните правила, системот во кој што сме, да не сме и ние слепи од страв. <clears throat> Исус им рече да бевте слепи немаше да имате грев, но сега велите гледаме, затоа што мислите дека многу знаете, тврдите дека многу знаете, токму затоа гревот ви останува, токму затоа одговорноста е поголема. Целта, може би, главна ми беше да покажам дека <laughs> на абсурдната ситуација во оваа девета глава, дека имаме повеќе групи на луѓе овде кои што сметаат дека гледаат, и еден единствен кој што е слеп и тоа од и вистината е дека токму тој едниот, слепиот, добил и физички вид, и духовен вид, и единствениот кој што гледа исправно, и не е слеп, а сите други се слепи. Кажавме зашто апостолите, учениците, значи, и Општо народот, поради нивното криво верување и свакење на нештата, околу гревот, законот, казната, потоа слепилото на, него, на неговите комши, значи соседи, кои што едноставно го гледаат со своји очи пред себе, а не божат, едноставно се трудат да ги отфрлат фактите, место да ги прифатат. Скептици, да го прифатат тоа чудо, кој што никогаш не се случило до тогаш. Некој од раѓање слеп да прогледа. Затоа што, веројатно, предходно многу добро им бил испран мозокот дека Исус е отпадник, Исус е нововерец, Исус е некој фанатик, лажен месија, лажен пророк. Не може да му верувате нему. Па макар и какви чуда и какви докази да ви покажува. Или слепилото на неговите родители, слепи од страф, од страф од црковните авторитети да не бидат изфрлени од синагогата, слепилото на самите фарисеи кои што го надминува, би рекол, слепилото на сите овие заедно, кои што место да го забележат јасниот доказ, <clears throat> кој што не бил тешко да се забележи, и да го прифатат Христа како вистински Месија, како Бог, и неговото чудо како Божје чудо, тие полемизирале тешки теолошки прашања, се правеле дека се многу мудри, мудрувале за да на крајот. И овде го отфрлат и на крајот го отфрлат и го распнат. Значи, наистина е тешко да човек го опфани, опфати духовно слепило. Тешко е наистина и физички да си да човек е слеп, може би еден од најтешките хендикепи според мене. Не знам што е потешко, се, се, секој хендикеп си има своја тежина, меѓутоа да не гледаш бело видело, како што велат луѓето, навистина е тешко. Ама да си духовно слеп, знаеме, меѓу другото и Лаудикеја е таа која што е духовно слепа. И Исус нуди, ја, ја нуди оч, она очна маст, да кажам со друг речник, со неговата плунка и земјата ни нуди очна маст, ни нуди начин како да прогледаме. Само тоа е единствениот спас, само тоа е единственото свакење на вистинско свакење на христијанството и на Христа и неговиот карактер и на Бога и на Божиот карактер. Нека Бог ни помогне да навистина ако не сме прогледале, ако може би, како што во еден стик стои, може би гледаме како да ни се гледа чума, како да ни се гледа дрвја, да појасно прогледнеме, да видиме дека тоа се луѓе, да ја видиме вистинската слика и нека Бог ни помогне во сето тоа. Амин.